Chunka sohtayoh kah capítulo. Pablo tawan silasta, Timoteo pa compañas hangmanta. Pablo piwan silasmi, derbi Yachtaman hinaspa listra CHARUS charuspanko, Jesús pi iñikoh Timoteo antuparurjako. Paipa mi karja PI iñikoh judía, taitan MI carga Grecia laumanta kah. Iconio llaqtapi hinaspa listra llaqtapi iñiqkunam, manta allinta Pablo Pablon puri sinanta munaspan, Timoteota SINALARACHERJA judiokunata hina. CHAINAPI purisqanku llaqtakunapi, llapa judiokunata mana hukman YACHINAMPA Llapa JUDIOKUNAJA yacharqam Timoteopa pataitanga. Grecia laumanta kasqanta. apóstol apostolkunamanta, Jerusalén llaqtapi chaskimushanko kamachikuitan porishanko llaqtakunapi, chainapi yapa jorjako. Chainapi miñiqkuna aswan aswan kallpanchakurqaku. Sapa wakinkunapas iñikuspanku paikunaman yapakorja. Macedonia laurunapa pavloman Pabloman Frigia launinta hinaspa Galacia launinta pasaroptinkum, chuya espíritu arcarorja, Asia la ama huillakunankupa. Misia laupa kantong mancheruspa, bitinia lauman reita munaptin kunyatagmi, Jesuspa espiritun harkarurja. Chaymi misia laupa waktallanta pasaspanko, charurjako troas llaktaman. Chaypi Pablo tuta puñuchkaptinmi, Dios revelaspan jawacherja Macedonia laurunata. Paimi sayaykuspan, Pablota ruegarja. Macedonia lauman hamuspayayanapaikuayko, nispa. Pablo chaytari koruptinmi, chaypunilla alistakuyta qallaykurjaniko, Macedonia nauman pasanaykupaq. Ñuqaykuqa chihaptapunim yacharqaniko, Jesucristo manta allin noticiata willakamunaykupaq Diospa hayawasqankuta. Pablo tawan silasta, Filipos llaqtapi karcelarusqankumanta. Troas llaqtamantam bukipi pasarganico derechulla, samotrasia es la cama. Pajarin nintinñatagmi, Niápolis Neápolis llaqtaman. Chaymantañatagmi rirganico, er Roma llaqtayoq gronakunapa Filipos llaqtanman. Chay Filipos llaqtataqa, Macedonia laupi wakin llaqtakunamantapas aswan rexisham KARJA Chaypim NYUGAIKO unarganico. Samana Punchaupim Lloxerganico yachtamanta hinaspam rirganico, Dios mañakunanku mayupa patanman. paikum, tiyaykuspaykum, Uñunakamuq Jesus manta uyarganico. Chaypim tira tiatira llaqtayuq Lidia tío huarmi. Paimi achka presiopa chanin morado telakunata tarantico. Dios Kaspangmi, kaspanmi, mi paipa son junta Señor Kichaikorja. PABLO janta kasukunampa. Paimi wasinpi bautisakuspanko bautizakuspanku ruigawarhaku kainata. Chigaptapune señorman iñikusqayta YACHASPAIKICHIKHA wasepiya samakamuichi nispa. Llumpayta wasimpi wasimpi wasimpi Huk punchaumi, Dios mañakuna sitioman richkaspayko tuparorganiko, adivinaj espirituyoq mi patrong kunata Paiga adivinaspanmi patron ninkunata anchallataña ganachik. Chaysipasmi, Pablotawan ñuqaykuta hatikachawaspanku hayaykachakurqa. Kay runakunaqa anaqpachapi Diostam servinko. Paykunaqa willasuchkankichik imaynam salvakunaykichikmantam, nispa. Chaynatam rimaq, achka punchawña hinaptinmi Pablo piñasqa muyurikuspan, sipaspi kaq espirituta haqcharqa. su tempim kamachiki paimanta yoxi, nispa. Hinaptinmi punilla espíritu sipasmanta Si paspa patron ninkunañataqmi, chay adivinaq espíritu paimanta chinkaruptin, manaña paywan qullqigananankupaq imapas kaptin, Pablotawan silasta aperuspanku, autoridad autoridadkunapa kanan plazaman. Huiskunapa maquín manchuraspam nerqaku. Kayhudiyo runakunam llaqtanchikpi kunata rurachkanku. Paykunaqa yachachichkan, paykunapa costumrinkutam. Ñuqanchikqa Roma llaqtayuqmi kanchik. Manam kaykunataqa chaskichuanchu. Nispa. Chaymi llapa runakuna paykunapa kontrampi hatarirurqaku. Wiskunan Pablopa hinaspa silaspa, pachankunata llikichispa, kaspikunawan maqachirqaku. yumpaita majaruspancom, carcelarorjaco, enaspam carcelerota camacherjaco, allinta cuidanampa. Chay carcelero casucospanmi, pablotawan celasta carcelpa cochuncama posaruspa, sipoan paikunapa chakinkunata hapiracherja. Pabloan celas ya pitutanya Dios tamañacuspanco, paipaj Chaita uyarich prisukunapas Inaptingmi Inaptinmi llamanta hatun temblor Hamoruptin, cárcel wasipas simintunkama chaspikururja. mi, llapa punkukuna kichakuruptinmi, presukunapa prisukunapa paska kororja. Carcelero rikchariruspanñataqmi, llapa punkukunata kicharayachkaqta rikuruspan, piensarja prisukunaqa Chaime Chaymi ispadanta wanyo wañuchikunanpaq. chaymi Pablo qaparispan nerqa. Ama imanakuychu, kaypim liuchayku kachkaniko, nispa. Inapting mi chay karceleroja, achkita mañakuspan kallpaylla yaykuruspa katkatatastin, Pablopa hinaspa silaspa ñawpaqninpi hunqarakuykorja. Paykunata hawaman pusaruspanmi taporja. Taytakuna, imatataq rurasaq salvasqa kanaypaq, nispa. Inapting nerjako. Señor Jesucristuman iñi, chaymi Salvasja kanki wasikipi kunapiwan. nispa. Chaymi wasimpi wasinpi llapayan Jesucristo Jesucristumanta a Tutallaraj mi chay Urayapi, carcelero maillarja Pablopa inaspa Iridan Kunata, Inaspam chay punilla bautizakurqa, wasimpi llapayan kaqkunapiwan. Chaimantam Wasimman pusaspan convidarja mikoita. Dios Diosman iñikusqankumantam wasinpi llapayan kaqkunapiwan Carcelero kusikurjako. Pajarin nintintam guardia juezkuna guardia kunata, chay kacharinampaj. Inapting mi Pablota chay carcelero nerja. Ordentam chaskiruni juezkunamanta hamkuna kacharinaypaq. Chaynaqa awkallayapa sakuichi nispa. pablo Pabloñataq nerja. nerja, kutam, nirja. Ñuqaykutam, cachcapti kachkapti cupas... mana justiciata rurawachkaspanku, llaparunapaq ayllampi majawarqaku, hinaspa karcilawarqaku. Kunanñataqchu, pakasqallata manco, manam mancho... ...paikunapune mucho un hurquwaqniyku. Nispa. Chaymi guardiacuna Pues kunaman huyarjaco, PABLO Pablopanisjanta. Inaptinmi mancharikororjako, Roma y pertenecisjanko mi Pablo karcelman Pablo tawan celasta, perdón Corjaco, ruega paikunata ruega ruegakorjako, chay en aptín mi Pablo Ancelas, manta yoxeruspanco Erjaco, lidiapa Chay mi calpanchaspanco pasa pasakorjako.